тепер не знав, сказати про це Тищенкові чи ні. Дивився на нього. Хотів знати, здогадується той хоч про щось, чи не здогадується. І було йому каламутно і гірко на душі. Бо якщо Тищенко потайки заздрив йому, то він до вчорашнього дня так само заздрив Тищенкові та й, може, це була остання моральна підвалина, на яку міг обіпертись. Все таки є чисті й щасливі люди, є довга, непоїдена іржею років любов. Літній чоловік вже й скроні бралися сивиною, а не міг примиритися, що перед очима впав ще один ідеал. А може, подумав, то теж не ідеал? Може, так, як і в нього, ще й винуватий сам Тищенко. Спробуй заглянь у чужу душу. Оптиміст, наївняк, а вдома тиран, а той садист. Садист сидів поламаний майже знищений сповіддю майдана, і був не менше спантеличений його пропозицією щодо крислярок. То кого саме з крислярок ти порадиш узяти? Із співчуттям, але й з неприязню сказав він. То я помилився. Своїх не варто. Клітки, службові ускладнення. У мене на прикметі чужі. Дві. Подзвонити? Майдан бликнув на нього холодними, гейби скляними очима. Та краще сам. Мабуть, упораєшся. Чоловік при здоров'ї, а я вже здохну зразковим сім'янином. Не навчився замолоду? Чому ж? Саме тепер настає час шкодувати, ще можна надолужити. Та ти що? Кубло десь завів? раптом закричав майдан. Заспокойся, не серця, сказав Тищенко. З чого ти взяв, що я серджуся? Отако відкрившись, чоловік не може не розсердитись на себе і на того, кому відкрився. А ти ти пронозливий. А я справді не можна нікому показувати закамарки в своїй душі. А ще чого не можна? насмішкото запитав Тищенко. Возити за місто креслярок. А ще переступати службову межу. А ще відхилятися від інструкцій. А що ж можна? раптово запитав Василь Васильович. Майдан глянув на нього здивовано. Я давно помітив. Ти знаєш усе, що не можна, і не знаєш, що можна. Не вмієш чи не хочеш підказати іншій людині. Через те й сам не завжди бачиш у людині те, що потрібно. Я не можу бути нянькою всім, бо я сам, ех, Денисе Івановичу, зітхнув Тищенко. Я співчуваю. Але чим я завинив перед тобою, перед твоєю думкою про мене? І майдан роззброївся теж. Бачиш, все воно складно. Я оце вилив перед тобою сім бочок мазуту. Загалом все правда. Але піду додому. На мені він тільки держиться, на якійсь моїй совісті чи що. Я своїм дочкам ніколи не збрехав. Один раз попросив меншу, щоб сказала по телефону, що мене нема вдома. Тиждень шпетила. Хоч самі.